ez dugu lakorik aipatzen momentuko, mm. baina erran behar da momentuz uh, uh, selekzio batzu eh, sortu dira, bebereziki, uh, topeak eta horren um, mm. karira. baita, adibes bada selekzio bat uh, gutxi gora bera provintziaka. Doan uh, arabako selekzioa, eta uh, egipuzkoakoa, hainbat ekipo uh, juntatzen dira selekzio bakotxan. Nahi ginuan erakutsi ere uh, nesken kirola, kirolori, nesken errubia ere bai izaiten aldela goi mailako kirola. Hori den, Nafarroa eh, bakarra da beraz, eh, elkartu dira Pase Nafarroko jokolariak eh, beste selekzioetan sartu dira, nagusikin Nafarrokoan. Ah. E, eta Siberua, bo, aldiuntan ez dugu ah. gurekin, hainbat uh, arrazoinen gatik ezin zuten parte hartu, mm. baina espero dugu jengoan hori izanen direla.